літаратурная анталогія шаноныя слухачы прапануем вашай увазе старонкі рамана івана мележа подых навальніцы выканаўца артыстка лікапташук у прыехалі пад вечар. Ледзь толькі і мінулі бярэзнічак за мястэчкам насеў поцемак. Лес тут і ў дзень цёмны, сосны ды да сосны, А цяпер ехалі як у чорнай канаве. Ехалі паціху, апейка сказаў, што спяшацца няма чаго, часу аж залішне, цягнік будзе апоўначае. Недзе па версе хадзіў вецер, але на дарозе ўнізе было ціха. Толькі аднойчы, калі справа зашарэла поле, вецер шырока ўварваўся на дарогу, стаў мокра біць у твар. За полем дарога зноў увайшла ў чорную канаву лесу у цішы дрымотнасць. І, мабыць, ад гэтай цішы, чорнай маўклівасці навокал, гаварылі мала – Жанчына спрабавала была завязаць гаворку, сказала, што от зіма падступае, скора маразамі возьмецца. Апейка для прыліку падтрымліваў яе. Яшчэ раз два падтрымліваў без ахвоты. Гаворка зноў уціхала, як бы глухла у важкай лясной цішы. Так і ехалі, амаль увесь час, дрэмлючы, ці моўчкі думаючы кожнае сваё. Толькі ігнат распораз як бы спрасонку нокаў, памахваў пугаю, і нокаў так ляніва. Коні амаль не зважалі. Лес выпусціў толькі каля самых калінкавіцкіх хат. Зразу за асуснамі заблішчалі агеньчыкі, пачалася вуліца – І вуліцы, і коні, і людзі пачулі сябе весялей. Коні, здаецца, без ігнатавых лейцаў самі ўхапіліся ў подбег. Так у подбег і дакацілі да доўгай, шырокай, са святлом у вокнаў будыніны вакзалы. Амаль зразу, як увайшлі ў залу вакзала, там ушчалася мітусня, усе рынуліся к дзвярам, што вялі на перон. Зала напоўнілася нецярплівым гоманам і крыкам занепакоілася і апейкава спадарожніца. Таксама захадзілася, хутчэй білет трэба б не спазніцца б. Але апейка супакоіў, што гэта не іх, гэта па часе гомельскі цягнік. Так яно і было, поезд быў на гомель. У апусцелай пацішэлай зале ўзяў апейка з касы два білеты на мінск праз жлобін, абгледзеў, праверыў іх і так і на святло, Ігнат, які сачыў за ўсім, рашыў нарэшце, што задачу сваю выканаў мае права лічыць сябе вольным. Ён зняў шапку і так шапкай у адной руцэ і пугай у другой, сказаў, каб вярталіся жывыя і здаровыя, і валка спакойна падаўся да дзвярэй. Яны сядзелі ўдваіх на канапе. Доўга гаманілі, з гаварлівасцю жвавай вясковай жанчыны спадарожніца шчыра дзялілася, мабыць, усім, што было на душы. І неспакоем пра тое, як там чалавек адзін з дзецьмі ўправіцца, і надзеі на сястру, якая прасіла, каб прыходзіла, наглядала, і клопатам, як там будуць без каровы, я без яе, Яна была даяркою калгасе, пэўна, забудуць зусім, пакуль яна вернецца зноў, кароўкі яе. Не таіла і страху, як бы там, чаго паганага не здарылася, з лысою. Занядужала нешта якраз надоечы. Апейкай слухаў і сам пытаўся і думаў, раскідана пра сваё пакінутае жыццё, пра няскончаныя справы, пра але найбольш жыў адчуваннем утомы, прадчуваннем перадышкі і чаканнем як бы свята. Адэскі, які па дарозе на Ленінград павінен быў падвесці іх да жлубіна, прыйшоў о трэцій гадзіне ночы. У цёплым, поўным сонных людзей вагоне ім не адразу ўдалося ўціснуцца на лаўку. Усюды ляжалі, сядзелі, храплі, барадатыя дзядзькі, гарадскія хлопцы, цёткі ў хустках з клункамі, дзеці. Немаладая басавітая правадніца, вядома, знайшла б месца дваім удзельнікам сесіі цэнтральнага выканаўчага камітэту Беларусі. Але апейка нават не заікнуўся пра гэта, знайшоў месца Аніссі. Уладзіўся сам, яму доўга не спалася, потым вагон заківаў, загушкаў, і апейка пачуў сябе вельмі лёгка і бесклапотна. Абудзіўся ён ад таго, што заболела шыя – Сядзець было няёмка, не было на што добра абаперціся. Санлівым поглядам заўважыў у акне светлую шырокую шэрань снегу, адвярнуўся, змяніў паставу, абапёршыўся аб чамаданчык і паспрабаваў заснуць зноў. У жлобін прыехалі ў поцемку. Агні гарэлі цьмяна, рэд, калі нязвыклы яшчэ снег, весялі ўсё. Бадзёрыла, весяліла снежная замешкам вугальнай гары свежасць. У зале было поўна народу. Ліхтары над людзьмі як бы віселі ў пары, дымі, свяцілі цьмяна. Не змаўкаў гоман, чулася зразу цеплыня, цяжкі дух – Не так проста было дасці ад дзвярэй, а кенца касы абляпілі і не думай прабіцца. Апейкай не стаў прабівацца пакуль. Да цягніка на мінскі яшчэ некалькі гадзін можна не спяшацца кампасціраваць. Заўважыў кутку буфет, стаў за нісей кіраваць да яго. Распараная жанчына ў каптанчыку, што аж трашчаў на грудзях і на баках таргавала півам, чаем, гарэлкаю, найбольш півам з бочкі, каля якой пад насосам мутнела пеністая з бурбалкамі лужына. Каптан у яе быў увесь мокры. Мокрыя былі чырвоныя рукі, якія яна час ад часу выцірала аб каптан. Анісія не адразу рашыла, а што ёй узяць? сур'ёзнай мінай бы наважылася на штосьці важнае, а нарэшце выказала чаю і піва шклянку. Коржыка не трэба, коржыкі свае ёсць. Сабе апейка папрасіў кухаль піва, пакуль буфетчыц налівала, агледзеўся, дзе прыладзіцца. Хоць бы куточак вольны на адзіным століку, залітым таксана засмечаным аб'еткамі ад рыбы, картаплянымі лушпайкамі. Прытуліўся тады ля акна. За акном быў аснежаны пляцок з голым крывым дрэвам, за шмёткамі саломы па снезе, слядамі саней, лапцей, капытоў, конскай мачы. Патрохі развіднівалася. Смокчучы піва, закусваючы дамашнім хлебам і мясам, апейка пра звон у недаспанай галаве слухаў, як гаманілі побач, два хлопцы. А во піва паганае, як цялячае пойла з вадою мабыць. Быў бы таран, дык і это ў смак ішло б, адказаў другі хлопец. А ось у гомелі піва дарэнае, жыгулёўскае, а то яшчэ бархатнае. А мы самі сушылі рыбу, сказаў другі. Як у пхове работаў, наловім, павесім на вяроўку на двары о закуска. За сталом хлопцы мужыкі здаровыя былі ўжо асавелы ад гарэлкі ад піва размахвалі рукамі, размазвалі рукавамі і локцямі макрэчу на стале. Важка варушылі сківіцамі жуючы, распораз выкідвалі мацюкі. Асабліва гарланіў адзін, чорненькі вяртлявы нахабны што насядаў на рослага рудога. І ты, ты папусціўся. Другія падпявалі яму. А што я мог? Што мне рабіць было, га? Апраўдваўся руды. Ён узяў гурок, стаў ніякава жаваць. Што? Чорненькі кінуў вачыма дружкоў. Усе рагаталі. Што? пытаецца. Ён скрывіўся і плюнуў цераз плячо і раптам аб'явіў: «Гаўнюк ты! Апейка павёў позіркам. Ля стала блізка дзяўчына з кніжкою хмурыцца, паглядвае з-пад лба са страхам і агідаю. А побач матка, туліць малую, закрывае сабой адлаянкі ад крыку. Відна толькі яе спіна ды да хустка. А іншыя, глядяць, хто недовольна, а хто абыякова. Ёсць і такія, якіх кампанія за сталом цікавіць, назіраюць і слухаюць. А дзе міліцыянер? Няўжо не бачыць, не чуе? З чаму гэта іншыя маўчаць, трываюць? Сам апійка не ўтрываў, прашыбаваў да чарнявага. Ці нельга б пацішэй трохі? Апейка папрасіў. І папрыстойней. Чорненькі не зразу даумеў. Што? Ён утаропіў важкі позірк з пагардай гневу, угледзеўся ў апейку. Прыстойней! Ён цыркнуў цераз плячо. А ты хто такі? Ну, можам бліжэй пазнаёміцца, адказаў апейка. Калі не прыціхнеш. Цвёрды апейкаў тон, цвёрды позірк не збянтэжылі чарнявага яшчэ раздражнілі, п'яны, чырвоны прыстаў, адсунуў нагой табурэтку. Гтоў быў рунуць у бойку, але дружкі ўхапілі за рукі, пацягнулі, сілую пасадзілі. І наогул: Параб вызваліць стол, зноў сказаў апейка. Заселі. Апейку падтрымаў гоман. Падышоў і нябачны дасюль міліцыянер, стаў праяўляць уладную цікаўнасць. Чорненькаму далі папяроску, ён закурыў, нядобра зіркнуў навокал. Апейка адышоў. Блізка ад яго вызвалілі ад клункаў месца на канапе, ён і ператрывожаная зямлячка селі. Чуў побач галасы ўхвалы яму. «Ну, праўда, расселіся тут за сталом, не скажы ім!» так і трэба з імі. Каб не ўдаваць сябе нейкага героя, падумаеш геройства. Апейка паказаў, што не слухае. Стомлена палажыў галаву на далоні, на чамадан на каленях, нібы паказваў, што хоча спаць. Ён і сапраўды хацеў спаць і ад гэтага хутка супакоіўся пасля сутычкі з малайцамі. Але сну не было. Ён чуў, як стукаюць распораз дзверы, як плача блізка дзіця, як недзе далей рагочуць. Чуў, як туга прагрукатаў за вокнамі паравоз. І прыйшло тады на думку – Ось сядзіш дома і здаецца ўсе сядзяць дома. А едзеш па раёне, здаецца ўвесь свет у раёне. А рушыш, калі ў дарогу нібы ўвесь народ у дарозе. Колькі народу, малых, старых, мужчын, жанчын і ўсе ў дарозе. Нібы і няма ў іх хат, аселасці. Не, гэта не прывід. Усё у руху. Апейка пачуў, як цікаўная Анісся дапытвалася. А што ўсё так і кінулі? А чаго там было кідаць такога? Ну ўсё ж такі сказала Анісся, хата свая, корова, конь. Хату мы забілі, а карову паглядзець пакуль тэкля сястра. Кажуць, потым перавесці можна будзе па чыгунцы. А вось каня няма здох летась пад весну. А чаго ж это паспачувала жахнулася Аніся. А хто яго знае, хвароба якая здох да ўсё. Ад чаго не здох лягчэй не будзе, здох конь. І не страшна, спытала Аніся. А чаго страшна? Ну ехаць у белы свет на пустое, можа место, дзе ні хаты, ні двара, дзе не блізка можна. Далёка. Ігнатка, а як яно завецца тое месца? От не помню, не запомню ніяк. А это падобна на <laughs> кыш-кыш. Кыш тым, памог з годнасцю хлапечы голас. О, кыш тым. Кажу падобна, ну кыш-кыш. Далёка за гарамі, за Уралам. Далёка, адказала Анісся. Ну ось А страшна, не страшна, а што з таго? Не жыць жа адным тут, усё адно. Ён там, мы тут. А так ужо год цэлы лічы не бачыліся, дзеці саскучыліся па бацьку, а ён піша, скучае. А хата е якая там спытала Аніся. Ну барак кажа е, а пажывём, А там заб'ём сваю. Ён у мяне не ўломак які, хадзяін. І каб піць, як каторы да кне не п'е, І курыць лічы не курыць, хазяін, завод строіць, Ды да і хату сабе абстроіць мо. А шкода было? зноў спытала Аніся. Чаго шкода? Ну, родныя месцы, жыццё ўсё прыжылі бацькаўшчына. Бацькаўшчына. Бацька, матка вашыя жывыя ці не? Ну, матка жыве, а бацька памёр. Шкода. А што з таго, што шкода? Радныя, не радныя, А толькі як там лепей будзе, так і там родные будуць. Нашых сколькі ўжо ў Сібір пераехала. І далей за Сібіршчы кажуць, нашыя паехалі жывуць, прывыклі, як усё адно і бацькаўшчына там. Ну зараз увесь савецкі саюз родина. Это праўда, сказала Аніся. Ну я ж і кажу, рыба шукае, дзе глыбей, а чалавек, дзе лепей. Апейка расплюшчыў вочы, паглядзеў. Жанчына, чырвоная ад духаты, сіваватая, без хусткі, але ў кажусе. Адной рукой туліла да сябе малое, а другая рука была на галоўцы дзяўчаняці, што сядзела на клунку перад яе каленямі. Дзяўчанё спала, палажыўшы русявую галоўку на матчыны калені. Яшчэ на клунку сядзеў хлопец ігнат, недаспанымі алепільнымі вачыма глядзеў навокал, вартаваў бацькоўскае дабро. А вы хто такі? Сам будзеце, пачуў раптам апейка. Пыталіся яго дядзька справа з плоскім тварам барадаты ў цялячай шапцы. А чаму гэта цікавіць вас, адказаў апейка. Ды от, мо не наборшчык часам. Дядзька заўважыў неразуменне на апейкавым твары. Ну, не набірайце людзей куды-небудзь, мо на працу. А, не, адказаў апейка. Умяшаўся не адразу другі, таксама барадаты, з вострымі вочкамі. «А, задкуль, здалёку?» Ён сядзеў на фанернай скрынцы, паварушыўся сем ячэй, растлумачыў. «А мы ось у заработкі едзем. Дык пытаемся, шукаем». «Дык вы ж, мабыць, выбралі ўжо дарогу», – спытаў апейка. «Дык так, што і не, у том-то і дзела, што не». Ён зноў нібы растлумачыў. Летам у балоце падворшую работы кажуць не перарабіць, а вось цяпер зімою, куды? Той у цялячай шапцы памог яму. Ну надумаліся, поедзем, попытаем, без спросу седзячы, усё адно не знайдзеш нічога. Мяркуючы па тым, як адразу прыліп да іх гаворкі трэці ў падзёўцы з шыняля, іх было трое. Апейка, зірнуў дапытліва востра. А як жа вашыя гаспадаркі кінулі? Цлячая шапка кіўнула няпэўна. Можна сказаць, што і пакідалі. Ад цвёрдага задання ці ад калгаса узяў пейка на прасткі. А мне то было, спакойна прызнаўся той, што ў цялячай шапцы. У мяне было ў іх не. Яны маламоцныя. Андрэй, кіўнуў ён на маўклівага таварыша. Той дак у калгасе ўжо быў. Ды да і цяпер у калгасе можна сказаць. І яму цвёрдае няправільна, адазваўся маўклівы, што ў падзёўцы за тое, што у калгас адказаўся. Пагляджу, сказаў. А чаго ж вы з калгаса? Апіка зірнуў на маўклівага, той схаваў вочы, моўчкі нядобра махнуў рукою там о, калгас такі узяўся тлумачыць той што быў на скрынцы калгас ой, коні дохнуць сеять няма чым той калгас палавіну пагніло палавіну пагублялі і пакралі робяць дрэмлюць у поле а не робяць паспіць у разоры палачку пастаў базар якісь гэта апіка на Слова не ўправіўся сказаць у адказ. Паткнуўся летні ў сутыч барадаты ў цялячай шапцы, рашуча горачна дыхнуў. Вось я расчук пытае: Пойдзеш ці не? Ён перадыхнуў. Ну, другія, як хто, а я не а. Не пайду, кажа Ярашчук тады. А чаму? Не ўвераны, адказваю я яму. А ты ды ён, Ярашчук і кажа, Ты что, не верышь савецкай уласці? Дак я сам не дурнога бацькі дзіця. Савецкай уласці я кажу веру, А вось у калгасе не ўвераны. І ён Ярашчук, як пачуў гэта, пазелянеў ад злосці, што не ўзяло яго, што я ўпіраюся, і як бы яшчэ, смяюся з яго хотя які ж там смех за живое узяло крычаць хочацца і упартасць як у таго натурыстага коня добра кажа той ярашчук мне і так кажа бачу добра не будзе і праўда цвёрдае заданне мне уляпіў ды яшчэ грозіцца не кінеш кулацкія штучки ізаліруем у як опасны элемент. Барадаты ажно плюнуў са злосцю, паскуп бараду дрыготкую рукою. Ну я выканаў усё, падмёў пад мятлу, дзяцей галодных пакінуў, пазычыў, чаго не хапіла, але выканаў. Абодва яго таварышы ківалі. Усё як было гаворыць. Той жа у цялячай шапцы глядзеў невідуча. Жыў успамінам. Яно то праўда, Я апасны, прамовіў потым з роздумам у цялячай шапцы. Апасны, Гэта праўда. Людзі глядзяць на мяне. Вось як я, так і яны. А толькі як разабрацца, і ён быццам запярэчыў камусьці. Дык апасны элемент па праўдзе, гэта не я. А гэты калгас ваш. Ён вось такі калгас, самы опасны элемент. А хто ж вінаваты, што калгас такі зачапіў апейку, Ён нібы вінаваціў, вінаваціў строга, не сумняваючыся. Можа я, А хто ж? І вы, І ён кінуў апейка на Андрэя калгасніка. І усе, «Як хто? А я ні пры чым», – адрэзаў цвёрда заданец. «Я так думаю, бярэцеся навучыць людзей жыць па-новаму. Дак вучыце, вы ж вучыце!» Ён ўжо ён вінаваціў апейку. Наладце спачатку, а потым другіх завіце. А то ўкінулі людзей, не далі рады адным, а хутчэй гоняць ужо другіх, як на пажар трубяць на ўвесь свет першы сярод усіх скора даб'ёмся на сто процентаў героя на ўсю рэспубліку партрэты друкуюць у газетах хваляць бярыце прыклад апейка запытаў а з якога ж яны і раёна аказалася з клімавецкага слава пра які і праўда грымела па ўсёй рэспубліцы адкуль ён толк той будзе ў гэтым вашым калгасе у уступіў гаворку той, што сядзеў на скрынцы. Прыслалі таго Ярушчука калгас рабіць. А ён сам не ведае, не араў, не сеяў ніколі. Ну нічога ж не ведае і араць не будзе. Пэўніш, не будзе, а камандуе, яму бы хутчэй, абы укінуць ды далажыць начальству, што заданні ён выканаў, арганізаваў усіх, ды скрэй дадому ў горад к жонцы цёплай сваёй кінуць усё. Дык хіба ж ён думаць будзе добра, што выйдзе з усяго гэтага заўтра, падтрымаў таварыша у цялячы шапцы. Ён-то не думае. А што ж вы, вы што думаеце, падчапіў старога апейка землеробы. Вы землю кинули, поле. Няхай дядя арынейкі. Ну няхай дядя калгас падымае, народ корміць. Яны не чакалі такога павароту. І апейка заўважыў, як адразу яны прыхавалі позіркі і аддзяліліся ад яго. Сябры выслухалі старонкі рамана Івана Мележа, подых навальніцы. Выканаўца, артыстка, лікапташук.